Iz blizine srce sluti puhnuće behar. Izbudit će cvijeće džemre čim zemlji padne. Grijeh će ti srce promijeniti, ono će postati crno i uništit će tvoje dobro. Divni su bili ljudi od istine, kada je Omerov štap bio poštovaniji od Hadžađove sablje. Na sudnjem danu najviše će pomagati i pomoć tražiti čovjek kome je uzvišeni Allah bio potario svoje dobro, pa se on njime pomogao u rješenju prema njemu. Vjernik ostaje uvijek isti, bez obzira na vrijeme i situacije. On ostaje nesalomljiv u vjeri, s jednim istim licem i na jednom putu a licemjer se mijenja prema vremenu i prilikama gledajući samo svoju korist, a ne ustručavajući se za kljuti drugog. Praksa vjernika potvrđuje istinitost njegovih riječi. Njegov javni život potvrđuje privatno, a njegova prisutnost otkriva njegovu odsutnost. Trojica se ne mogu nikako ogovoriti. Javni razvratnik, griješnik, kada se želi ukazati na njegovu razvratnost – novotar uvjeri kada se ukazuje na njegovu novotariju i vođa, vlastodržac, nasilni kada se upozorava na njegovo nasilje. Četvorica su bili istinski reformatori koji su obnovili život i popravili stanje ljudi na ovom svijetu, a dvojica su bili sijači sumnje. Reformatori su Omer ibn el-Hattab radijallahu anhu koji je na dan Esekife na prijedlog Ensarija neka vladar bude od nas i vas, rekao. O Ensarije, zar ne znate da je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve rekao da su imami iz plemena Kurejiš? Osim toga, vi znate da je Ebu Bekr radijallahu anhu predvodio džemat po poslanikovom naređenju. Pa ko je onda preči od njega da bude vladar muslimana? Ensarije su shvatili šta Omer smjera, pa je Ebu Bekr izabran za halifu. Da Omer nije u tim trenucima bio tako odlučan i mudar, svijet bi se razišao i podijelio oko izbora vladara muslimana i tako bi ostalo do danas Drugi reformator je Ebu Bekr, radijallahu anhu. Kada je zatražio od muslimana mišljenje o odmetnicima od vjeri i kada su mu savjetovali da od odmetnika prihvati njihov namaz, a njih i njihovo odbijanje davanja zakata ostavi na miru, na što je on odgovorio. Allaham, ako mi uskrate zekat koji su davali za života Allahova poslanika sallallahu alihi wasallam, zaista ću povesti rat protiv njih. Da Ebu Bekr nije bio tako energičan, ljudi bi odbili davati zekat i tako bi ostalo sve do sudnjeg dana. Treći reformator, Osman ibn Affan, radijallahu anhu, ujedinio muslimane okupivši oko Korana kada je bila zaprijetila opasnost da se raziđu u učenju na nekim mjestima u Allahovoj knjizi i da jedni druge zbog drugačijih čitanja proglase nevjernici. Da Osman nije to učinio i da nije okupio sve muslimane oko Musafa, svijet bi se udaljio od istine, oskrnavivši Allahovu knjigu i tako bi ostalo do dana sumnje. Četvrti reformator, Alija ibn Abi Talib radijallahu anhu, poslije borbe sa stanovnicima Basre dao je da se razdijeli ratna dobit. Kada su ga neki njegovi vojnici u čudu upitali a zar nam vladaru vjernih neće biti razdijeljeni sinovi i žene njihove? Alija je, odbivši odlučno njihov zahtjev, mudro upitao. A kome bi u tom slučaju pripala kao ratna dobit Aisha, majka vjernika radijalahu anha? Iz ovog se može izvesti dobar zaključak da zarobljena djeca i žene u sukobu između muslimana ne spadaju u ratnu dobit i ne mogu se dijeliti. Da Hazreti Alija nije tako mudro postupio, muslimani ne bi znali kako treba postupiti sa zarobljenom djecom i ženama u eventualnom sukobu između njih. A dvojica koji su sumnju posijali i svijetu propastili su Amr ibn al-As i Mugire ibn Šuabe. Amr ibn al-As je za vrijeme bitke na Sifinu predložio mu Avi da njegovi vojnici podignu Kur'ana koplja kada su već bili pred porazom. Tako je došlo do sramne arbitraže čije će posljedice mučiti muslimane sve do sudnjega dana. Mugire ibn Šojbe je sačekao nekoliko dana kada mu je Muavija javio da odmah dođe. Svoje kašnjenje pred Muavijom opravdao je riječima. Bio sam započeo jedan važan posao i nisam ga želio ostaviti nedovršenim. Radio sam na tome da tvoj sin jezik dođe za halifu poslije tebe. Čuvši te riječi mu Avija sav radostan reče, vrati se stanovnicima Kufe i okončaj započeto djelo. Vrativši se, Mukire je o Moavi izgovorio riječi koje su ostavile snažan dojam na sve prisutne. Zahvaljujući tome, oni su Moavijine potomke prihvatili za halife i hilafet je tako postao nasljedno. Da ovog nije bilo, muslimani bi se i dalje dogovarali u vezi sa izborom halife, pa bi birali onoga koji ima sve potrebne kvalitete za vladara muslimana. I tako bi ostalo do sudnjeg dana. Allaho poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao je Doći će vrijeme kada će se obskrba za život samo griješenjem moći pribaviti. Kada to vrijeme dođe, vjenčani će biti pokuđeni i neženstvo dozvoljeno. Prije vas su bili ljudi koji su podijelivši sva svoja dobra, kojih je bilo mnogo kao zrna pijeska, opet strahovali da im to neće biti kod Allaha Đalešanu primljeno i da se neće moći spasiti. Oni su naime ozbiljno shvatali ono na čemu su bili. Upitan da kaže nešto o Ali i Ebitalibu radijalahu anhu, Hasan je odgovorio. Wallahi, bio je prava strijela Allahovi namjera. Duhovni čovjek ovog naroda na vrhuncu njegove veličine i časti. Bio je vrlo bliska roda sa Allahovim poslanikom, sallallahu alaihi wasallam. Otac Hasanom i Huseinom, radijallahu anhuma, i suprug časne Fatime, kćerke poslanikovi. Nije bespravno uzimao Allahu i metak, niti se ikada s nemarom ponio prema i jednoj Allahovoj odredbi. Nije nikada osjećao dosadu kada se radilo o Allahovu pravu. Kur'anu je pridavao značaj koji mu pripada. Znao je šta mu je po njemu pravo, a šta dužnost. Neka je Allah Đelešanu zadovoljan njim i neka ga visoko uzdigne. Korijenje ovog svijeta i zabrana vezanja tako mi Allaha nije nikome bilo dato ni jedno ovo svjetsko dobro koje on ne smatraše iskušenjem, a da poslije toga nije zakazao u dobrim djelima. Njegova vjera je bila okrnjena, a razum pomućen. A nije bio niko koga je Allah Đelešanu sačuvao od ovog svijeta, a on to ne smatraše dobrim po njega, a da nije ostao također bez dobra djela i ispravnog mišljenja. Nema ni jednog muslimana koji je bio obskrbljivan dan za danom, a on to ne smatraše dobrim za njega, a da nije bio nemoćan u Upamtio sam ljude koji su se odnosili prema ovom svijetu kao amanetu koji im je povjereno čuvanje, pa su ga oni na kraju povratili pravim vlasnicima. Upamtio sam ljude kojima je ovaj svijet nudio u punom izobilju, ali su ga odbili bojeći se odgovornosti. Wallahi, nijedan čovjek nije dobio ovaj svijet, a da nije izgubio dostojanstvo i vjeru. Ne čudim se nikome kao čovjeku koji misli da zaljubljenost u ovaj svijet ne spada u velike grijehe. Tako mi Allaha, ljubiti ovaj svijet spada u najveće grijehe. A zar se svi drugi grijesi nisu izrodili iz ovog svijeta? Zar se ne obožavaju kipovi i ne griješi se prema milostivom samo zato što se odviše ljubi ovaj svijet i što mu se robuje više nego iče. Na sudnjem danu ljudi će biti proživljeni goli osim oni koji su se ustezali od ovog svijeta. Tako mi Allaha neće niko dinar uzvisiti, a da ga Allah Đelešanu neće poniziti na sudnjem danu. Iblis je, koji je sva vremena proklet, kada su iskovani dinar i dirhem stavio na glavu i jedan i drugi rekaže. Ko vas bude volio, moj je istinski rob, koga ću moći okretati kada mi bude volja. Kada ljudi zavole ovaj svijet, onda me ne brine da neće kipove obožavati i drugo božanstvo za svoga gospodara uzeti, jer njih će ljubav prema Dunjaluku odvesti u najveću propast. Vidjeli smo one koji su radeći za onaj svijet imali i ovaj, ali nismo vidjeli da je bilo ko radijeći za ovaj imao i onaj. Allah Đelešanu daje čovjeku ovo svjetska dobra prepuštajući ga samo obmani, a uskraćuje mu iz obzira prema njemu. Vjernik nije predodređen samo za život na ovom svijetu. Isa, alaihissalam, je rekao Ovaj svijet je njiva i blisova koju mu obrađuju oni koji na njoj žive koji je upoznao stvoritelja i gospodara svoga, zavolio ga je i dao je prednost onome što je u njega, koji je spoznao ovaj svijet i njegovu obmanu napustio ga je. Na pitanje da li se može Allah vidjeti očima još na ovom svijetu, Hasan je odgovorio negativno. A na pitanje da li će to biti moguće na onom svijetu, dao je potvrdan odgovor. Na upit zašto je tako, jer je ovaj svijet prolazan i sve što je na njemu prolazno je. Onaj svijet je vječan, pa je vječno sve što je njegovo. Osim toga, nemoguće je ono vječno dokučiti onim što je prolazno. Ono što je oduvijek onim što je nastalo. A na sudnjem danu Allah Đelešanu će svojim robovima podariti iz obilja svoje dobrote i počasti prema njima vječni vid kojim će ga moći gledati. Omer ibn al-Hattab radijallahu anhu ušao je kod Allahovog poslanika sallallahu alaihi veselem i našao ga na ležanju ispletenom od palmine like. Na strani na kojoj je ležao vidio se trag Vidješ i ga u takvoj situaciji, Omer zaplaka. Pa ga Allahov poslanik upita, zašto plačeš, sine Hattab? Kako ne bi plakao Allahov poslaniče? Sjetio sam se vizantijskih kraljeva i prezijskih carjeva i njihova uživanja. Ti si Allaho poslanik, miljenik i odabranik, a otpet spavaš na ležaju ispletenom od užadi. A zar nisi zadovoljan da oni imaju ovaj, a mi onaj svijet, upita poslanik. Zadovoljan sam, Allahov poslaniće, odgovori ome. Ja sam na ovom svijetu poput konjanika koji jaše u ljetnom danu i odjednom ugleda drvo s debelim hladom. On svrati i na trenutak se odmori, a zatim ustani i hlad ostavi. Mirno dodade poslanik. Allaho poslanik sallallahu alaihi veselem živio je običnim životom, vrlo skromno i jednostavno. Jahao je na magarcu, nosio je odjeću od grubog sukna jeo sjedeći na tlu i često je ponavljao, ja sam samo čovjek, jedim kao što jedim običan čovjek. Na kamenu je ostalo zapisano, čovječe, kad bi vidio ono malo što ti je preostalo od života, sve želje svoje bi odmah napustio, nastojići da što više dobra učiniš. Tako bi ostavio pohlepu i lukavstvo i straha kajanja koje će sutra doći. Kada se noge budu klizale, porodica te predala, bližnji te se odrekao, prijatelj te zaboravio, kada budeš u pomoć zvao, a niko ti se ne bude odazivao. Učeni među neznalicama su kao liječnici među bolesnicima. Čuo sam Hadžađa kako govori stanovnicima Basra. Mudri Allah je odredio da ovaj svijet bude prolazan, a onaj vječno da traje. Ono što je vječnim učinjeno neće nestati, niti će bez kraja biti ono što ima kraj. Zato neka vas nipošto ne zavarava to što ovaj svijet jest, a ona još nije. I neka vam nadanje budu primjerena kratkoći života na svijetu ovom. Čuda li golemog kako je hađač mogao dokučiti to što je spoznao, a opet se od istine udalje traženje oprosta i dova. Moj Bože, ko je podložniji propasti i pogrešci od mene? A ko je dostojniji oprostu i poklonu od tebe? Ti si me stvorio slabašni, pa ja nisam kadar od sebe štetu odbiti, niti sebi korist pribaviti. Moj Bože, tvoje znanje o meni je vječno. Tvojoj odredbi ja ne mogu umaći, niti se tvojoj odluci suprostaviti. Tvojom voljom ja sam ti pokoran, a od tebe je pomoć i dar. Ogriješio sam se od tebe sa tvojim znanjem, pa argument je tvoj. Tako ti obaveze na milost ulij strah u moje srce, da mi nada bude samo u tebe i strah samo od tebe. Moj Bože, koji si najmilostiviji, blagoslovi Muhameda posljednjeg vjerovjesnika, a meni i svim vjernicima podari oprost. Dovoljan mi je Allah i divan li je On gospodar. Kada bi polazio na put, Hasan je učio ovu dovu. O ti koji, kada mu se štogod na čuvanje povjeri, to na najbolji način sačuva i izvrši, ostavljam ti na čuvanje ono što mi je nepoznato, kao i ono što mi je poznato. Porodicu, djecu i sve što imam Sačuvaj to, o ti kod koga ulozi ne propadaju. U časovima brige i tuge Hasan je učio. O ti koji si zadržao ruku Ibrahimovu kada je htio sina kurban učiniti dok su se jedan drugom povjeravali. Pa je sin govorio postupi blago oče. A Ibrahim dodao strpi se na odredbu našeg gospodara sina. O ti koji si odredio da karavan bude od pomoći Jusufu, kada se našao u pustom kraju i na dnu bunara, da bi ga kasnije nakon ropstva postavio za upravitelja. O ti koji si čuo šapat es zenuno u trimat O ti koji si Jakubu alaihisselam vid povratio i tugu njegovu u veselje pretvorio. O ti koji si se smilovao suzi Davudovoj i koji si odagnao bolest e ljubav. O ti koji se odazivaš dovi nevoljnika kada te moli i koji izbavljaš od nevolje onoga koji te zamoli i u tebe nadu gaji. O ti koji si jedini istinski stvoritelj i gospodar kome se i badet čini. O ti koji čuješ molitvu tihu, koji otklanjaš svaku nevolju molim te, blagoslovi Tvoga odabranog vjerovjesnika i roba kojim si zadovoljan, Muhammeda, njegovu porodicu i drugove. A mene sačuvaj od svega što me u brigu baca i od mene odagnaj tugu moju, o najbolji, od koga se svako dobro traži i najčasniji, u koga se nada gaji, o najmilostiviji, čija milost se moli, Podari mi dobro koje si samo ti dostojan podariti. O vi, dovoljan mi je Allah, divan li je on gospodar. Kada bi ulazio u Mezaristan, Hasan je učio. Moj Bože, gospodaru ovih istrulih tjelesa i izmrljenih kostiju, čiji su vlasnici otputovali sa svijeta ovog vjerujući u Tebe i nadajući se milosti Tvojoj, pošalji od sebe nadahnuće selam od mene. Za ovu dovu Hasan je rekao Kada je neko prouči, za njegov oprost mole svi umrli od vremena kada je Allah Đelešanu svijet stvorio pa do dana su Kada je obaviješten da mu je Hadžar oštro priprijetio i zatražio da mu dođe, Hasan je proučio. O ti koji čuješ moju molbu, o moja gotovosti pri udarcu sudbine, ti koji možeš odagnati tugu moju i poteškoću od mene otkloniti. O ti koji si mi milosti i blagodaran. O Bože moj, i Bože Ibrahimo, Isakov, Jakubov i njihovi potomaka, pa Musao, Isao i Muhammedov, gospodaru ljudi svih. Tako ti kuranski poglavlja Kaf, Ha, Ja, Ain, Sa'ad, ta, ha, ja, sin, vel Kur'ani il hakim. Blagoslovi Muhameda i čistu porodicu njegovu, a mene sačuvaj od zla hađađova i zla svakog zločinitelja. Zaštiti me od hađađa i njegove družine i njegovih pristalica i njegove vojske. Odbij od mene svoju moći njegovo nastojanje, uznemiravanje i zlo svakog zatvori put do mene, gospodaru svih svjetova. Bože, podari blagoslov i mir našem gospodinu Muhammedu, posljednjem vjerovjesniku. U bolesti Hasan je molio, Bože, nemoj me učiniti od onih koji kada obole, tada se kaju, a čim ozdravi, opet u iskušenje padaju, a kada osiromaše, tužni budu. Bože, podari mi zadovoljstvo onoga koji je tobom zadovoljan. Čuvaj me u ovom mom životu, a i poslije moje smrti. Dok je jednom Hasan držao vas i nasihat, jedan od prisutnih je duboko uzdahnuo na što mu je Hasan rekao. Sine brata moga, šta si time htio? Ako si u tome iskren bio, onda si samo objelodanio ono što si u duši nosio. A ako nisi iskren bio, onda si svoju dušu upropastio. Ljudi su se dosta trudili u dovama svojim, ali i ničiji se glas nije čuo. Među onima koji su prije vas živjeli, bilo je ljudi koji su Koran završavali, ali o tom nisu ni prijatelja upoznavali. Jednom od takvih je rečeno, ti se zaista ne obazireš u namazu, kako je divna tvoja skrušena. Na to je on primijetio. Sine, brata moj, ko ti može reći gdje je moje srce bilo? Ređa ibn Hajave je vidio čovjeka kako se poslije sabaha pospani pravi, pa mu je rekao, otrijezni se, Allah te sačuvao. Neka ne pomisli neko da je to zbog tvog bdijenja i namaza, pa da ti dijelo bude upropašteno. Neko je rekao Allahovom poslaniku sallallahu alaihi veselam, Allaho poslaniče, nejasno nam je šta je to nifak, licemjerstvo. Svako ko se pretvara nečim licemjerje, odgovore poslanik. Licemjer želi da pobjedi Allahu odredbu nad sobom. On je kod Allaha prezreni griješnik. On hoće da Allahove robove upozna sa time i da ljudi kažu kako je dobar. A on je uistinu od toga vrlo daleko. Allahovo dželešanu znanje o tom njegovom nastojanju postojano je u dušama njegovih robova. Izvijestili su me da je neko čuo drugoga koji je učio Allahove dželešanu riječi. One koji su vjerovali i dobro činili, milostivi će sigurno voljenim učiniti. Pa je rekao, činit ću i badet Allahu Đelešanu na način o kome će se prepričavati na ovome svijetu i počeo je redovno klanjati sve namaze i postiti uopće ne mrseći. Mogao se vidjeti samo kako klanja i zikr čini, ali kad god bi svijet pored njega prolazio govorio je velikog li licemjera. Te riječi ga postagoše na preispitivanje njegova ibadeta prema Allahu Đelešanu, na kraju ovako zaključi. Jadan li sam i bijedan, svijet me spominje po hrđevom dijelu a to je zato što nisam u ime Allaha činio. Zatim je svoju namjeru izmijenio i opet nastavio ibadet činiti. Međutim, sada je i Allah svoj odnos prema njemu izmijenio, pa je svijet prolazeći pored njega govorio divnog li pobožnjaka, Allah mu se smilovao. Sada je ovo pravi ibadet. Neka vam djela budu u ime uzvišenog Allaha, Allahov poslanik sallallahu alaihi sellem je rekao Ko uljepša svoj namaz pred svijetom, a kada je sam obavlja ga svakako, igra se s namazom, pa će se Allah s njim poigrati. I ko svijetu priča o svom dijelu, Allah će s njim upoznati stvorenja svoja na sudnjem danu. Ponizit će ga i njegovo će dijelo umanjiti. Čovječe, zar te nije stid Govoriš govorom pobožni, a postupaš kao silnik. Čovječe, oblači se u odjeću pobožnu, a živiš životom griješnom. Tvrdiš da stupaš stopama Allahu pokorni, a gledaš pogledom u obraženi, teško tebi. Nemaš ni jedno svojstvo Allahu predani. Na sudnjem danu ćeš stati pred Allaha koji zna poglede koji kriomice gledaju u ono što je zabranjeno i ono što grudi kriju. Allah Đelešanu će uvesti u džene čovjeka čije makar jedno dobro dijelo primi. Možda će se neko zapitati, a šta će biti sa ostalim dobrima njegovim? Potrebno je znati da Allah Đelešanu prima samo ona dobra koja su u ime njegovo učinjena. Zato, ako se makar i jedno čovjekovo dobro ne uprlja licemjerstvom, čovjek će biti spašen. Said ibn Džubeir je vidio čovjeka koji se čineći ibadet ponašao poput mrtvaca. Pa mu je rekao, brate, Islam je zaista živa vjera, pa neka se to vidi u dijelu tvom. Ne umrtvljuj ga, Bog tebe umrtvio. Aisha radijallahu anha vidjela je čovjeka koji se ponašao poput mrtvaca, pa se o njemu raspitivala. Kad su rekli da je od dobrih ljudi kazala je, Omer je bio bolji od njega, ali kad je išao, on je žurio. Kada je udarao, bole zadavao, a kada je hranio, do sitosti je to činio. Ostavite pretvaranje, jer Allah neće primiti dijelo onoga koji se pretvara. Jedan prosjećeni uvjer je izjavio, najbolja pobožnost je sakriti pobožnost. Jedan sahat dubokog razmišljanja bolji je kod Allaha Đelešanu od klanjanja čitavu noć. Ako je u džematu dobro, u samoći je spas. Ebu Hureyre Allahu anhu prošao je pored Mervana ibn Hakema koji je gradio kuću pa mu rekao Stani, robe svetoga. Gradi čvrsto, nadaj se dugo, živi malo i jedi sažvakano. Na kraju je susret sa Allah. Još davno su ljudi bili prokušani nadanjima dalekim. Hamad ibn Seleme prenosi da je Osman el Nehšeli rekao Stotinu tridesetu sam doživio i sve sam ostavio. Jedino mi se nadanja svakog dana povećavaju. Ebu Derda kaže Troje me nasmijava, a troje rasplakuje. Nasmijava me Čovjek koji se nada dugom životu, a smrt svuda za njim traga. Čovjek koji je nemaran, a zna da zanemaren neće biti. I čovjek koji se puno smije, a još ne zna da li je stvoritelj i gospodar njegov zadovoljan njime ili nije. A rasplakuje me strah od kraja, prekidanje rada, stajanje pred Allahom kada će čovjek čekati da mu Allah Đelešanu odredi mjesto u dženetu ili džehennem. Ko sebe kudi pred svijetom, on u stvari hvali sam sebe, a loše je to što čini. Allah Đelešanu je ostavio osjećanja među svojim robovima. Da nije toga, sinovi i oni koji su se predali samo Allahu Đelešanu ne bi se mogli okoristiti ničim na ovom svijetu.

stan i cvjetače ljiljani uzore rane. Iz blizine srce sluti puhnuće behar. Okiti će polja naša rahmet zeleni. Našoj djeci pružit će stručak ljubice nadar, a uz slobode i mira meni. Našoj djeci pružit će stručak ljubice nadar, a uzdahe slobode i mira meni. Iz blizine srce sluti puhnuće behar, odnijet će duša, pod moju strehu tek tad neka šljegne miran san minuće bol oči kad lagahno sklopim pod moju strehu tek tad neka šljegne miran san Miluče boći kad lagan